Велетень зміряв чорняву презирливим поглядом і навіть не відчув потреби якось реагувати. Соломея, негайно підійди сюди. Ти моя. Очі дівчини наповнилися слізьми, і вона дуже повільно зробила крок назад. Ровим Василь аж почервонів від люті і рушив усією своєю горою м'язів на Соломею Олену. Я ж тебе силою візьму, якщо будеш пручатися. Ніби в якомусь забутті я підбіг до білявки і заступив собою. У тебе дрищу з пам'яттю серед нас найгірше, проривів велетень, однак зупинився. Ти надто швидко забуваєш біль, але смерть уже не забудеш. Рувиме, крикнув голосно я, сам цього від себе не очікуючи. Це не має сенсу. Ми ось ось згадаємо все і розійдемося по домівках. Ти можеш спалити зошит, але не спалиш нашу пам'ять. Не буде в тебе ніякої пам'яті. Ти не доживеш до наступної години. Велетень рушив до мене з обличчям скаженого бика, яке іще більше почервоніло коли він побачив в моїй руці гостре лезо кришки. Я так і не вигадав, як його тримати, тому просто просунув казівний палець у кільце для відкривання. Велетень повільно наближався, а я махав перед собою лезом, не вірячи до кінця, що воно може мені якось допомогти. Якоїсь миті я зробив занадто сильний замах, і Рувим Василь встиг скупити мене за зап'ястя. Іншою рукою намагався поцілити мені в голову, проте я встиг відхилитися. Мені вдалося вдарити супротивника у живіт, після чого той зігнувся, однак мою руку з лезом не відпустив. Я не зміг утримати рівновагу і впав на спину, потягнувши за собою ровима Василя. Опинившись наді мною, то я аж скривився від зловтіхи. І я, мов у повільненому кадрі, побачив, як його правий кулак заноситься вгору. Несподівано для всіх велетень вирвав із рук малого зошит і повільними кроками пішов до багаття. Все. Годі, це не має жодного сенсу. Уся ця маячня про імена і справжній вік, вони нічого не варті. Всі повинні забути про те, що тільки но почули. Живемо, як жили. Що ти хочеш зробити? жахом в голосі промовив я. Хоча відповідь мені, звісно, була відома. Як завжди, я зроблю те, що хочу. М'язи рувима Василя напружувалися все більше з кожним кроком. Не роби цього. Це наш шлях до повернення пам'яті. Велетень вишкірився в гримасі зловтіхи. Навіщо тобі ця пам'ять, дрищу? Ти сподіваєшся, вона щось змінить в твоєму житті? Ти помиляєшся. Байдуже, яке твоє ім'я, скільки тобі років, уже все розставлено на свої місця. Ти нікчема. І завжди будеш підкорятись мені. Знаєш чому? Тому що ти слабкий.